بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله واسكنه فسيح جناته اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله باب العلم باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل چهار تا مسئله که دیروز زیاد شد ازش بحث علم و عمل و صبر و بعدم دعوت دادن به اون چیزی که یا دعوت دادن و بعدم آخریش صبر در مقابل آزار و اذیتی که ما میشیم و یا حبس نفس بر اون چیزی که ما یاد گرفتیم یعنی استمرار بر اون ایمانمون استمرار بر اون اعمالی که لازمش یعنی از لوازمش علمه چون ما گفتیم عملی که درش علم نباشه اون عمل باطله همونطور که عمل مشرکین باطله و همونطور که عمل اون کسی که بدون دلیل کاری انجام میده برهانی و دلیلی از طرف خدا نداره اون عمل باطله و حالا اینجا انشالله به جای خودش این مطالب بعدا هم بازم تکرار میشه دلیل این چهار تا مسئله فرموده خداوند در سوره عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر قسم به عصر به زمانه هست چرا خداوند اینجا قسم به زمانه میخوره چون گفته شده زمان یک ظرفیه که ظرف زمانی هست که انسانهای خوب و بد درش واقعا زمانی که کار خوب و کار بد درش انجام میشه خداوند میخواد قسم بخوره به این زمانه و اصل این زمانه اینطوریه و انسانم در اون خسارت واقعه ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر انسان در خسارت زیانه حالا این یک تفسیره یک وجهی از وجوهه که چرا خداوند اینجا قسم میخوره به عصر هرچند که وجوه دیگری از تفسیر هست اینجا خصوصا وقتی که خداوند قسم یاد میکنه والعصر باب قسم تأکیده بعد از اینجا قسم میاد بعد جواب قسم چیه جواب قسم ان الانسان لفی خسر ان هم بازم ادات تأکیده با قسم ادات تاکید ان هم ادات تاکید لامم لفی خسرم ادات تاکید سه تا تاکید سه تا تاکید بر چه مسئله بر مسئله ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم جای دیگه اینطوری بیانش میکنن یعنی اینجا این سوره بیان خسران بشریت درش هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور دیگه اینطوری میفرمایند دنیا ملعونه مگر ذکر خدا و آنچه که خدا دوستش داره پس حقیقت این دنیا خسارته زیانه حقیقت این دنیا اینه مگر چی مگر استثناء داره و اینجا هم همینطور خداوند قسم میخوره و العصر ان الانسان لفی خسر الا بعد استثناء میشه همونطور که در حدیث هم استثناء شده و گفته شده خداوند به عصر قسم خورده چون شرف انسان برمیگرده به شرف روزگار و زمانه انسانی که قدر این زمان رو بدونه انسانی که استفاده و بهره ببره از زمانش اون انسان انسانی میشه که چی مورد رضای خداونده و جزا و پاداشش بهشته قسم به زمانه خورده به خاطر شرفی که انسان با این زمان پیدا میکنه یعنی یه چیز شرافتمندیه که من در اختیار شما قرار دادم خدا داره به این نعمت بسیار بزرگی که به ما داده قسم میخوره قسم به این زمانی که به شما دادم قدرش رو بدونید یعنی. قدرش رو بدونید چون اگر قدرش ندانید چی میشه ان الانسان لفی خسر جوابش اینه جواب قسم اینه قسم به شرف زمانی میخوره بعد میگه میگه شما بدونید که زیان کردید خسارت کردید اگر که چی ذات انسان جنس انسان ان الانسان الانسان جنس انسان هر انسانی در خسارت زیان خب خداوند وقتی که اینطوری شروع میکنه پس یک مسئله خیلی بسیار مهمی میخواد به ما تذکر بده که اینطوری شروع میکنه با این ستا عدد تاکید قسم خوردن و انه و لام تاکید که بر زیان انسان تاکید داره شما در زیان و ضرر هستید الا الذين امنوا و الصالحات مگر اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و تواصی به حق کردن که گفتیم چیه دعوت دادن به حق اون چیزی که یاد گرفتیم و تواصی به صبر کردن استقامت کردن در مقابل اون ایمانشون علمشون و عملشون و دعوت دادنشون تواصی به صبر کردن استقامت کردن سوس نشدن در مقابل دعوتشون این یک گوش زده به دعوتگر اینجا مؤلفم با این شروع میکنه این چیزی که میخوای یاد بگیری خودخواه توش نباش برای خودت نیست تنها و وظیفه پیامبران هم نیست تنها که بگن این وظیفه شما هم هست که دعوتگر باشید اصل اینه آخرش به حق باد باشه صبر صبرم باد باشه اگر نکردید اگر اگر علمتون بدون عمل شد لفی خسر چون لازمه لازمه بیرون اومدن از خسارت چیه علم اولیش بعد عمل لازمه شد الا الذين آمنوا ایمان آوردن و بعد کار کردن عمل عمل عمل چی صالح یا صالح عمل خوب یا بد ناشایست عمل خوب صالح عملی صالحیه که نیتمون خالص باشه برای خدا طلب علممون اینجا برای خدا باشه این عمل خالصه و طلب علممون شرعی باشه صالح باشه چیزی که ما در ازاش مکلفی چون بحث تکلیف اون علم شرعیه درسته اون علمی که به درد جامعهمون میخوره به دردمون به درد یا به درد خودمون میخوره از علوم دنیا اون ما در ازای اون خدمت گذاری جامعه خدمت کردن به دیگران ازاش پاداش داریم نه به مجرد خود ذات اون علم اینجا بحث اون علمی که شریف از طرف خداونده بحث وحی خداونده انسان در خسارت زیان مگر ایمان دورده و به اون ایمانش شکار کرده عمل کرده ایمانم بدون علم نمیشه که بعد گفته ایمان بخاری میاد پس باید علم باشه علم سخیش، علم شرعی علم به الله و علم به دینش و علم به محمد صلی الله علیه وسلم. بعد عمل به مقتضای اون بعد دعوت به سوی اون و بعد تحمل و صبر نه اینکه انسان کم بیاره خیلی از طلاب میان در مدرسه درس میکنن هی میرن سر که حالا آینده چی میشه خب حالا ما چه کار بکنیم حالا بعد تکلیفمون چیه حالا بعد تو جامعه چه کار بکنیم راهش رو گم کرده نمیدونه که هدف طلب علم شرعیش چیه جای تأصف که ما طلبه اسم طلبه رو خودمون بذاریم این شرف رو به خودمون بدیم شرف طلبگی که خداوند این همه اجر و پاداش که در جلسه اول یاد کردید این همه اجر و پاداش استغفار فرش ملائکه و استغفار ماهی ها و نمیدونم فرش کردن بالها زیر پای طالب علم و بعد دیگر اون هایی که من گذاشته این شرف را بهمون بده بعد دیگه ما نمیدونیم چه کار بکنیم اون انسانی که راهش رو گم کرده در زیان به سر میبره انسانی که نمیدونه که تکلیفش چیه تکلیفت اینه که علم شرعی را یاد بگیری در عملت باس با بصیرت باشی قل هذه سبیلی ادعو الى الله علی بصیره در دین در عبادت طاعتت با بصیرت باشی نماز را اونطور بخونی که رسول الله صلی الله علیه و آله خونده صلوا کما رأیتمونی صلی خذوا عنی مناسککم میخواد اونطوری باشه که رسول الله بوده لقد كان لكم في رسول اسوه حسنه الگوش رسول الله میخواد اینجا اینو یاد بگیره که رسول الله صلی الله علیه و چطور بوده من اونطوری باشم این ایمانه فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا چطور ایمان آوردن صحابه چقدر الگوگیری میکردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم در رفتارشون در کردارشون در اعمالشون چقدر دقت میکردن مثلا عبدالله بن عمر وقتی که خواب رو دید که دو نفر دستش گرفتن میخوا وارد جهنمش بکنن چقدر ناراحت شد رسول الله صلی الله علیه و چی فرمود در تعبیر خوابش نعم رجل عبدالله لو کان یقوم اللیل آدم خوبیه اگر قیام اللیل بلند بشه رسول الله اینجوری تربیت میکرد روی قیام اللیل روی تهجد روی طاعت و عبادت اینطوری بودن صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم که برای خودش میزنه در مسجد صحابه میان از پشت اتاق اقتدابش میکنن با نماز رسول الله صلی نماز میکنن حاضرن تکیه بکنن به ستون و به تناب و ببندن برای خودشون که مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن حرس اونها بر الگوگیری از رسول الله صلی الله علیه و سلم تا اینکه خدا ازشون راضی باشه چون بحث بحث محبت الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اگر ما اتباع میکنیم اگر ما دنبال علمیم دنبال رضایت الله اینجا اومدیم به خاطر رضایت الله میگه چیز غیر از اینه چیز غیر از این ما اینجا رو جمع کرده اینجا ما از وقت خودمون زدیم میتونیم وقت خودمون صرف چیز دیگه بکنیم اونجا اینجا اومدیم نشستیم برای چی نشستیم برای رضایت الله الله از ما راضی باشه نیتی صالحتر از این قصدی صالحتر از این این خالصانه برای خدا اومدیم و دنبال چی اومدیم هدفمون مشخصه هدفمون این اومد هدفمون این بوده که بیان یک علمی رو یاد بگیریم یک علمی که از مهمترین علومه علمی که برمیگرده به شناخت الله الان میخوام اسمش هر چیزی بذاریم میخوام بذاریم علمش عقیده میخوام بذاریم علمش توحید میخوام بذاریم اسم علم ایمان میخوای هر چیزی اسمش بذاریم مهم اینه که یک علم شرعی هست یک علم شرعی که اونم برمیگرده به حق الله برگردن ماها یا معاذ اتتقی ما حق الله علی العباد حق الله بر بندگان ما اینو میخوام یاد بگیریم و این حق ادا نمیشه تا اینکه ماها بدونیم که وظیفمون چیه وظیفمون این که اول حق خودمون بدانیم و بعد وظایفی هم داریم باید به اون حق عمل بکنیم بعد از اینکه به اون عمل کردیم دیگران هم با تشویق بکنیم به عمل کردن یعنی وظیفه شما هست امر معروف نهی از منکر اگر نکردید فرقی با قوم سبع ندارید قوم فرقی با قوم لوط ندارید اگر امر معروف از منکر نشد اگر دعوت نشد بدونید که شما هم در خسران و زیانید ان الانسان لفی خسر انسان در خسارت مگر این که چهار تا درش باشه علم و عمل و دعوت و استقامت فأقم وجهك للدين قيم أقم وجهك يعني چی؟ استقامت كن إصادقي كن اونطوری که خدا ازت خواسته روية دین استقامت كن رسول الله صلى الله عليه وسلم آله میکنه رسول الله عليه الصلاه والسلام السلام عليكم بالسنة بسنتی الخلفاء الراشدين من قبل من بعد عضوا عليها بالنواجد عضوا عليها با های آسیاب سفت و محکم بگیرید این تمسکه و دیشب هم گفتیم فرموده خداوند در قرآن یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافت کاملا تسلیم بشید بحث چیه تمسک استقامت استقامت بر روی چی بر روی اون علمی که یاد گرفتیم عمل اینجا خدا خصوصا این سوره ردی هست بر مرجعه مرجعه اصل کلمه ارجاع از تأخیر میاد در لغت ارجاع یعنی تأخیر عمل از ایمان خارج کردن عمل از ایمان یعنی بگیم که عمل از ایمان نیست این ارجاع هست میگه دل پاک باشه دل صاف باشه عمل هر چی میخواد باشه این زیاده شاعران زیاد میگن این حرفا رو زیاد میزنن آیا واقعا هم همینطوره که عمل ارزشی نداره خیر واضحه اینجا اگر ما بالفرض اینجا بگیم اینجا واو فصله بگیم اینجا باب باب مغایرت ایمان یه چیزی عمل یه چیز دیگه است بالفرض چیزی دیگه باشه آیا انسانی که فقط ایمان میاره عمل نمیکنه میتونید شما بگید که در خسران و زیان نیست خیر بلکه حتما در خسران و زیان و من قسم خورده والعص ان الانسان لفی خسر الا هرچند که واب همیشه واب فصل نیست احکام واب مفصلا در کتاب های بلاغه اومده یک وام فقط فصل داریم ما روز یک شخصی میاد نزد امام شافعی رحمه الله این قصه ابو نعیم در کتاب حیات الاولیاء یاد میکنه میگه یک روز یک شخص مرجعی اومد نزد امام شافعی رحمه الله گفت که خدا گفته الا الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا وعملوا الصالحات بابا فصله چرا شما میگید عمل از ایمانه گفت که تو قبول داری که هر وابی فصل گفت بله قبول دارم گفت که خداوند گفته در قرآن رب المشرقین و رب المغربین تو دو تا خدا قبول داری با با فصل دیگه رب المشرقین غیره رب المغربین غیره دیگه کسی دیگه هست درسته بعد اون شخص راحت میشه میگه من وطنی قرار دادی که من دو تا خدا قبول دارم که تو خودت گفتی که باب فصلی وجود بابا همه فصلن ما غیر فصل نداریم ما بابا فصلن این یه چیزی اون یه چیزیه گفت که پس من توبه میکنم و میگم که عمل از ایمانه و کم و زیاد میشه اون شخص اقرار میکنه و از جلسه بلند میشه و میگه من توبه میکنم از اون حرفی که زدم واب در علم بلاغه علم لغت چهار نوع بابه خلق السماوات والارض بله واب فصله آسمان یه چیزی زمین یه چیزی دیگه هست فصل ربطی به هم دیگه نداره. زمین یه جرمیه آسمان یه جرم دیگه مشخصه بینشون تلازم نیست جایی بین دو چیز تلازم تلازمه یعنی بینشون با هم دیگه با هم دیگه دارن همون خودشه غافر الذنب و قابل تو غافر الذنب کیه اللهه قابل تو کیه اللهه واب اینجا دلالت چی میده پس خیر هر دو تاشون یکی هم. جاهایی هم دلالت بر که این چیز جزی از اون دیگری هست همونطور که خداوند در قرآن میگه حافظ علی الصلاوات و صلات الوسطى صلات الوسطى که چیه نماز عصره جزی از نمازهای پنجگانه هست یعنی این, این مسائل مفصلا در کتاب های بلاغه بحث شده و ماها باید نگاه به سیاق آیات بکنیم که این آیات با توجه به ما قبل ما بعد چی میخوام به ما بگن اینجا واضحه خدا اگر بالفضل ما این واب را با فصلا بگیریم خدا میخواد بگه که مجرد ایمانت به درد نمیخوره حالا اون شخصی که در نفسش مشکل داره میگه اصل نفس و عمل رفتی به ایمان نداره مهم دل پاک باشه این چی میخواد بگه میاد میخواد بگه که من مثل پیامبرم فرقی نداره مثل صحابه عملم نمیکنم میشه مگه نه نمیشه ماها کجا صحابه کجا ماها ماها کجا پیامبران کجا نه عقل اینو میپذیره نه شرع اینو میپذیره شرع میگه اون انسانی که عمل نداره در زیانه در خسارته شرع دیگه این دلالت این آیات اگر بالفرضم بگیم اینجا فصله بالفرض فرضا ما قبول بکنید ولیش اینا میگن نه شما هر چقدر گناه بکنید دزدی بکنید ایمانتون هیچ اصلا خطا نمیشه ایمان لا یزید ولا ینقص نه کم میشه نه زیاد میشه این گفته جهنم صفوانه گفته جهل در همه از کجا دلیل آورده از لغت دلیل آورده آیا به مجرد لغت بدون نگاه به دیگر نصوص شریعت آیا میشه حجت باشه در تخریج این نصوص از ظاهرش خیر چقدر علما رد نوشتن امام احمد رد نوشت بر جهنم صفوان که این قول اوورد گفت که ایمان خدشدار نمیشه کم زیاد نمیشه همه اصلا از ایمان نیست همچنین شیخ جهد بن درهم امام احمد نوشت امام دارمی نوشت الرد على الجهمیه الرد على الجهمیه هم امام احمد هم امام دارمی هم امام بخاری خلق افعال العباد در رد کی نوشتن این اهل کلام رد نوشتن برای چی؟ برای که انحراف پیش نیاد یک شخص فکر نکنه به خودش مغرور نشه که بگه من مثل من مادامی که ایمان آوردم پس من مثل پیامبرانم من مثل صحابه هستم به خاطر که این توهم پیش نیاد به خاطر که شخص جسارت گناه را به خودش نده ائمه اومده رد بر این انحراف دادن اومدن طریق حق را مشخص کردن و رد بر این اباطیل دادن این گمراهیه یا راه اینها درسته یا راه اینها فریقا هده و فریقا فریق و فریقا حق عليهم الضلاله فریقی گروهی راه حق را گرفتن گروهی باطل میزان تشخیص ما که کدوم یک حقا و باطلا چگونه میتونیم تشخیص بدیم فرقه ها فرقه های عقلانی همدیگه رو تکفیر میکنن حالا بعضی میگن که سلف تکفیر میکنن حالا جهمیه باشه که قائل به این اقوالن هرچند که کسی نبوده که از ائمه که بگن که کسی که بگه ایمان کم زیاد نمیشه کسی بیاد بگه کافر از سلف کسی نگفت این حرف هرچند که این حرف حرف مخالف قرآنه ولی که اونها نه اهل کلام معتزله تکفیر میکنن کسی که بگه ایمان کم زیاد میشه چرا چون میگه این حرف خلاف عقل اینها اومدن ایمان را یک حقیقت مرکب قرار دادن ایمان باید یک چیز باشه اگر یه چیزش بره همش از بین میره مثل عدد ده این شبهه ذهنی شده شبهه عقلی شده کسی اومد با این شون ایراد گرفت اومد این شبه ایراد گرفت اون شخص دیگه مسلمان نیست کافره همونطور که هم مثلا بالفرض در کتاباشو زیاده میان در قاضی عبدالجبار میاد مفصل پیرامون این مسئله صحبت میکنه نه اینکه کفر سلف را در اونجا میده بلکه کفر عقلانیایی که در مدرسه خودشون تربیت شدن امام ابوالحسن اشعری شاگرد جبایی بوده جبایی هم شاگرد واصل ابن عطا بوده ابوالحسن اشعری جدا میشه از مکتب معتدله میاد میگه غیر ممکنه که خداوند نبینه نشنوه اراده نداشته باشه و دیگر هفتاد صفات هفتاد صفات خدا باید داشته باشه معتزله میگن خیر شما خدا را قرار دادید حقیقت مرکب شما مثل نصارا هستی که گفتن خدا سه شما هم خدا هفت قرار دادید شما کافرید اشاعره گفتن شما معتزله کافرید چرا اگر ما هفت خدا قرار دادیم شما میلیارد خدا قرار دادید شما میگید ما خالق اعمال خودمون هستیم خدا دخالتی در کار ما نداره ما خلق میکنیم اعمال خودمون نصارا اگر کافر شدن با تا خدا قرار دادن شما خودتون هم خالق قرار دادید خالقی رو زیاد کردید تکفیر شو این میگه شما کافرید این میگه شما کافرید حالا کدوم یه ترجیح بدیم نه اینکه حالا بعضی ایران دیگه میگن سلف گفته این فکر گمراهیه نه اینکه بحث گمراهی باشه که بگن این گمراهی هست این خلاف حق خلاف نص خلاف فهم صحابه است اونا میگن کسی خلاف عقل بکنه خلاف این قاعده فلسفی بکنه قاعده کلامی بکنه کافره دسوقی از علمای اشاعره میگه که کسی اگر بگه خدا بالای عرش کافره چون خدا شده جس جرم اگر ظاهر قرآن را کسی میگیره کافره هر کسی بگه خدا بالای عرش کافره بدون این چرا دیگه عضو توش نیست چون خدا را جس قرار داده این مخالفت کرده با عقل سریح این شخص عقلا مسلمان نشده با عقل نظری مسلمان نشده هرچند که این بحث علم نظری با جلسه بعدش رو توضیح خواهیم داد پس انسان در خسران و در زیانه مگر کسی که ایمان بود و عمل صالح انجام داد و دعبت به اون حق داد اون حقی که پذیرفته اون ایمانی که آورده و تواصیل به صبر کرده که صبرم توضیح دادیم که چند نوع صبر داریم صبر بر طاعت استقامت بر طاعت حفظ نفس بر روی انجام دادن طاعت حس نفس از انجام ندادن اونجا بر طاعت اینجا از انجام ندادن گناهان و معاصی و صبر از صبر از عدم کفران نعمت و عدم ناسپاسی انسان ناسپاس نباشه نفسشو حفظ بکنه از اینکه نارضایت باشه نسبت به قضای الهی تثبت الهی چرا اینطوری شد چرا اینطوری نشد چون خداوند هیچ وقت سوال نمیشه در مقابل افعالش که چرا ما رو ایرانی قرار داده فلانی رو عرب قرار داده لا یسأل عما يفعل؟ خدا سوال نمیشه که چرا این کار انجام میده چرا قیامت را گذاشته چرا عقوبت را گذاشته چرا اعمال را قرار داده چرا ما را صحابه قرار نداده لا یسأل عما يفعل و هم یسألون شما سوال میشه خدا در مقابل افعالش کردارش حساب و کتاب نمیشه کسی نمیتونه خدا را زیر سوال ببره قال الشافعي رحمه الله لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم اگر الله حجتی دلیلی برهانی مدرکی بر خلائقش غیر از این سوره نمیفرستاد کافی بود کافیه که بشریت بدونن که در خسارت و زیانن اگر ایمان نیارن عمل انجام ندن و دعوت ندن و سب نداشته باشن این کافیه بر خلق خدا اتمام حجت خداوند در این سوره کافیه نه اینکه این سوره کفایت میکنه در مقابل کل سوره ها نه بحث اینه که اصول کلی خسارت و زیان رو مشخص کرده فلاح و رستگاری رو مشخص کرده که در چیه رستگاری رو مشخص کرده و غیر رستگاری هم مشخص کرده این اصول کلی هست که خداوند اینجا بیان کرده برای کی برای اون کسی که میخواد دین خدا را بپذیره اینو ما باید بدونیم اینو باید ما بپذیریم این حجتی بر ما هست پس ایمان پس انسان پس انسان باید ایمان بیاره عمل بکنه و تواسیب حق و تواسیب صد داشته باشه پس این سوره تشویقی هست و در تشویقات این سوره کافیه و یک این سوره یک جنبش ترغیبه و یک جنبش هم ترهیبه در تشویق این سوره کافیه که ما این اوصاف رو داشته باشیم علم و عمل و دعوت و صبر و در هم کافیه جنست ذاتت در خسران زیانه اگر این جنس این اوصاف درش نباشه ترهیب میترسونه خدا ما رو شما در خسران زیانید هیچ سود بهره ای نبردید نه از زمانه نه از اون نعمت هایی که الله بهت داده در این زمانه هم در ظرفش هم در مکانش که شما واقع هستید ترغیب و ترغیب پس گفته امام شافعی رحمه الله که این سوره بر ماها کفایت میکنه منظورش اینه که در ترغیب و ترهیب برای مؤمنین این سوره کفایته امام بخاری رحمه الله میگوید باب العلم قبل القول والعمل باب گفتن یک چیز قبل از این باب علم ببخشید قبل از گفتن و عمل کردن اول علم الا الذين امنوا علم ایمان با علم شنو علمی گفتیم که بعد شرط میدیم آمنو و عمل الصالحات قبل از عمل عمل صالح باید علم بیاد علم به شریعت باید درش اتباع باشه عملی گفتیم که درش اخلاص نباشه و متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه اون عمل رده ما لیس علیه امرنا فهو رد امر ما درش نباشه یعنی رفتارش مثل ما نباشه مثل ما نماز نخونه روزه نگیره از ما نیست باید مثل ما باشه این آمنو به مثل ما آمنتم بی باید ایمان ما مثل اونها باشه وگرنه چیه؟ رد گمراهیه اگر ما رفتارمون مثل اونها نباشه پس باید علم قبل از قول عمل باشه و استدلالم میکنه امام بخاري رحمه الله میگه والدليل قوله تعالی فعلم انه لا اله الا الله علم بلا اله الا الله کلمه توحید لا اله الا الله مدلولش مفهومش ان شاء الله بعدا شرح خواهیم داد در بحث شناخت الله علم بلا اله الا الله اولین تکلیفه وقتی که تکلیف به رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه نشانه شرف اون علمه وقتی خداوند واجب میکنه یک فعلی بر رسول الله میخواد بگه خداوند این این مسئله شأن عظیمی داره من دارم به بهترین خلقم شریفترین خلقم دستور میدم پس این علم شریفیه که من به شرافتمندی دستور میدم پس شما هم باید مثل اون شرافت شرافتمند باشید و مثل اون شریف باشید و متمسک به این شرف باشید شرف شما در چیه؟ علم ما من میشیم اگر عالم شدیم عالم شدیم به چی؟ اولین علم علم به الله حق الله را ادا بکنیم علم به الله اولین واجب بر هر مکلف فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك در مقابل تقصیراتت هم استغفار بکن اگر کوتاهی کردی در علمت به الله دنبال الله نبودی بدان که تو گناه کردی اون کسی که دنبال خداش نبوده دنبال علم به خدا نبوده باید استغفار بکنه در مقابل ازای اون عمری که بهش داده بالعصر من برش گذاشت اون نعمتی که بهش داده و به خدا نپرداخته دنبال خدا نبوده چرا خدا انسان آوری؟ چرا مکلفش کرد چرا پیانبران را براش فرستاد این همه نعمت ها برای چیه چرا گوش بهمون داد چرا چش بهمون داد نه برای اینه که خدا را بشناسیم حالا کسی دنبال خداش نبود این شخص دیگه ارزش نداره باید استخبار بکنه اگر انسان دنبالش نبوده و لدم بکنه فبدأ بالعلم قبل القول والعمل امام بخاری هرچند که از باب تشویق و ترغیب اینجا مؤلف خیلی خلاصه کرده این مد امام بخاری مطالب دیگری میاره بعد از اینکه میگه باب القول باب العلم قبل القول قول والعمل میگه و ان العلماء هم ورثه الانبیا احادیث را تیکه تیکه میکنه و آیات را کنار دیگه میذاره از باب تذکر که ما فقط این گفته امام بخاری رو میخونیم بقیه رو ان میذاریم برای جلسه بعد امام بخاری میگه حدیث رسول الله رو نقل میکنه و ان العلماء هم ورثه الانبیا بدانید شمایی که اینجا نشستی به خاطر میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستید میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم جز علمی که از طرف خدا برش اومده چیز دیگه نبوده شما میخواهید سخن خدا را گوش بدید شما میراثبر اونی اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش رسید از طرف الله و اونم وحی و ان العلماء هم ورثه الانبیاء ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر کسی که اون علم را گرفت اون ارث را گرفت بهترین چیز را گرفته حداقلش از خسارات و زیان در اومده اون خسارات و زیانی که خداوند قسم بهش خدا تأکید کرد برش و من سلک طریقا یلتمس به علم سهل الله سهل الله له طریقا الى الجنه بدون این راهی که شما دارید طی میکنید طالب علم گفتیم ناقریم طالب علم وقتی که من مدرسه میگه من چیکار بکنم چیکار نکنم ارزشامو گم کردم خیر اینجا اومدی دنبال ارزش ارزش در چیه در این راه علم که تو رو برسونه به بهشت شما دنبال راهی بودی که شما را به بهشت برسونه من سلک طریقا یلتمس به علم راهی را طی بگیر انسان که بهشت به بهشت برسه راهی که رضایت خدا را کسب کنه اون راهی را اون شخص اگر طی بکنه پاداشش چیه پاداشش بهشته وقال جل ذكره انما يخشى الله من عباده العلماء بدرستی که أسفضا از خدا میترسن خداون داره تعریف میکنه تمجید میکنه از علما شما راه علما را پیش گرفتید راه پیامبران را پیش گرفتید در اینکه خدا ازتون راضی باشه خدا از اینها راضیه به درستی که عالم از خدا میترسه پس علم خیلی شرف داره خیلی ارزش داره به انسان این شرف رو میده که خدا ازش تعریف بکنه تمجید بکنه وقال وما يعقلها الا العالمون عقل و فهم و درک و شعور نسبت به قرآن رو نداره مگر کی نسبت به سخن خدا ندارد مگر کی مگر اونهایی که عالمه یعنی اگر عالمی شما عالم شدید یک روزی هزار تا بیت شعر از لغت عرب هزار تا بیت از اصول فقه هزار تا بیت از نمیدونم از عقیده حفظ کنید ولی ترس از خدا نداشته باشید ولی مراقبت الله نداشته باشید استقامت نکنید دعوت ندید به اون چیزی که یاد گرفتید بدانید که شما عالم نیستید علم به ادعا نیست آیا خدا از ما راضی هست یا نیست آیا ما در نزد خدا اون عالمی هستیم که تعقل داریم نسبت به قرآن و این تعقل ترس از ازش بهمون داده در حلال و حرام دقت میکنیم در طاعت و عبادتمون دقت میکنیم که نمازمون سر وقت باشه یا نباشه در اذکارمون در راتبمون سنت های قبلی و بعدیمون در اذکار صبح و شام آیا دقت داریم نداریم اینجا هست که خداوند میگه ولا و ما یعقلها الا العالمون عالمی فقط میتونن درک بکنن این و وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير یعنی تلنگر میده با یک که روی سر دعوتگر و طالب علم میزنه امام بخاری میگه و قالو لو كنا نسمع او عقل اگر میشنیدیم یعنی دنبال علم بودیم میشنیدیم اون حقیقت بحر اون بحر رو میشنیدیم و نعقل دنبال فهمش بودیم چی نمیشدیم اگر میشنیدیم جهنمی نمیشدیم ما كنا فی اصحاب السعید کسرات زیانه دیگه اگر کسی نرفت دنبال وحی نرفت دنبال قرآن و سنت نشنید چی میگن جهنمیان؟ میگن که ما نشنیدیم و تعقلم نکردیم دنبال فهمش و درکش نبودیم به خاطر همین ما جهنمی پس انسان در خسارات زیان میشه اگر دنبال شنیدنش و دنبال عملش نباشه چون لازمه تعقل برحضر بودن انسان خودشو رو برحضر بشماره در مقابل بعید خداوند وقال قال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا مساویا اونهایی که میدونن و اونهایی که نمیدونن مساویا کفار و فصاق اونهایی که طالب علم نیستن و شمایی که طالب علم شمایی که ملائکه بالهای خودشون روی زیر پای شما فرش کردن مثل اون کسانی که دارن مشروب میخورن گناه مرتکب میشن پای موبایل نشستن بازی میکنن مثل همین حاشا و کلا خدا از ما راضیه در این جمع هرچند که خدا از قلب ماها آگاهه ولی از جمعی که مدارسه علمش باشه وحیش باشه خدا از اون جمع راضیه و دستور داده به ملائکه و دستور داده به پرندگان و به ماهی در دریا که استغفار بکنن طلب مغفرت بکنن به طالب علم کسی که دنبال علم دنبال تعقل علم شرعی هست وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الله أكبر. من يرد الله به خيرا اگر خداوند اراده خیری به بنده داشته باشه ما نشستیم خدا به همون فرصت فقه و فهم در دینش داد پس بدونید خدا شما رو انتخاب کرده که دارید میخونید خیریتتون بوده خدا خواسته انتخابتون کرده که فقه در دین داشته باشید این منته این نعمته از دستش ندیدا من یورد الله به خیرا یفقه و فدیر کسی که از این فقه محرومه پس خداوند اراده خیلی بهش داشته. پس شمایی که اراده خیلی خدا بهتون داشته چی شکرگزار باشید سپاسگزار سپاسگزارش باشید قدرش رو بدونید بهش عمل بکنید دنبالش باشید معیوس نشید سوس نشید تنبل نشید بلکه محسن باشید من یورد الله این اراده خیر خدا نسبت به شما کفایت میکنه آخرش میگه وقال ابن عباس کونو ربانیین ربانی باشید علما فقها فقیه باشید حلیم باشید بردوار باشید حلم بردباری صبر حلیم باشید سب داشته باشید کم کم عمل کم رو انجام بگید، ولی استقامت روش فقه فقها باشید فهم و درک و شعور و حق داشته باشید نسبت به شریعت و یقال الربانی الذي رب الناس بصغار العلم قبل كباره ربانی کسیه که علم کوچک را یاد میده قبل از علم بزرگ دنبال علم کوچک باشید از کوچک شروع بکنید از کم شروع بکنید تا برسید به بزرگ انسان باید پله پله این راه را طی بکنه این خلاصه این سوره و این استدلالی که صاحب متن به این سوره داشت واخر دعوان الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و و محمد